майдан спохмурнів. Кутики його великого рота опустилися донизу. Ви маєте щось додати? запитав він. Маю. Так само неголосно опустивши очі, це, мабуть, мало означати, що йому неприємно таке говорити, але того вимагає обов'язок, мовив він. Є думка. Чия думка? перебив Тищенко. Луцірко підвів голову, подивився в очі Тищенку. Вибачаючись перед ним як молодший товариш, але й закликаючи до об'єктивності, заговорив склалася така думка, і вона має під собою твердий ґрунт. Вечірко напружено показуючи, що йому зовсім невесело усміхнувся, що проект ірші зроблений під впливом деяких некращих віянь. В самій будові помітне він помовчав і вигранив у важкій тиші слова. Помітне схиляння до надмірностей, засуджене нашою громадськістю. Саме такі будівлі були суворо розкритиковані в нашій пресі. Подивіться хоча б це фото. Він вийняв з бічної кишені журнал і поклав на стіл перед майданом. Ну, при чому тут? Мабуть, ще не осягнувши глибини звинувачення, скрушно поморщився Тищенко. Подивіться, як розташоване обладнання. Оця гонитва за красою навіть панно втулили. Звичайно. Архітектор тут інший. Цей напрямок у нас культивується. Ми зовсім недавно, півтора року тому, засудили його офіційно. Виявляється, не всі зрозуміли отруйну шкідливість впливу. Це не просто перевитрати матеріалів. Це виклик. Він говорив і для Майдана тепер не лишилося сумнівів, що вечірко напереду узгодив усе сказане з кимось із членів ради, а можливо, й де-інде. Почувши таке, кілька чоловік у залі аж повтягували в плечі голови, аж попригиналися. Донат Прохорович та й ще дехто микуляли очима напружено пригадуючи свої останні проекти, мліючи душею. А ну хтось і по них торохне отак. Ірша здригнувся, наче його вдарила сліпа куля. Він затис руки між колінами, і було чути, як тріщать суглоби його пальців. Куля вдарила по ньому вже лежачому. Це чорт зна, що таке обурився Тищенко. Ти не можеш без отаких виразів. Усе ще роздумуючи, сказав майдан. Не можу. Це якесь безглуздя, це наклеп. Вечірко пішов з трибуни. Усім виглядом він показував, що виконав обов'язок і цілком певний своєї правоти. Серйозність ситуації стала очевидна для всіх. Тищенко сам сказав, що опікував, контролював цей проект. Зараз він або мав відмовитися від своїх слів, або тоді справа набирала значення дуже великого. Мене вражає такий погляд на проект, заявив Тищенко. Ірша зумів поєднати два принципи потреби експлуатації якомога більше площі і простоту та гармонію. Старими методами і на старих матеріалах цього досягти неможливо. По цих станціях люди колись судитимуть про нас, про епоху, наш час, час красивих людей, і має у нас бути красивим усе. Це розбазарювання державних коштів порушення режиму економії, сказав Бас. Зараз неважливо, як подивляться на нас ті, хто житиме через сто років. Ми їх не знаємо.